Tad noriu, kad jūs žinotumėte, kaip man tenka kovoti už jūs, už laudikiečius ir visus, kurie nėra matę mano veido. Kad būtų paguostos visų širdys, kad meilė suvienyti visi pasiektų supratimo pilnatvės turtus ir galėtų pažinti Dievo slėpinį Kristų, kuriame slypi visi išminties ir pažinimo lobiai. Sakau jums tai, kad niekas jūsų nesuvedžiotų suktais įrodinėjimais. Kūnu esu toli nuo jūsų, tačiau dvasia su jumis ir džiaugiuosi, matydamas jūsų tvarkingumą ir kaip tvirtai jūs tikite Kristų. Taigi, kaip esate prieėmę viešpati Kristų Jėzų, taip ir gyvenkite jame, būdami jame įsišaknyje ir ant jo statydamiesi, tvirtėdami tikėjimu, kaip esate išmokyti, kupini dėkingumo. Žiūrėkite, kad kas jūsų nepasigroptų filosofiją ir tuščia apgaulę, paremta žmonių padavimu bei pasaulio pradmenimis, o ne Kristumi. Juk Kristuje kūniškai gyvena visa dievystės pilnatvė, ir jūs esate pripildyti jame visokių kunigaikštyščių ir valdžių galvoje – Jame jūs taip pat esate apipjaustyti, nerankomis atlikto apipjaustimu, bet savo kūniškumo atsižadėjimu, Kristaus apipjaustimu. Su juo palaidoti krikšte, jūs tikėjimu jame prisikėlėte galybę Dievo, kuris jį prikėlė iš numirusių. Taip pat ir jūs, mirusius nusikaltimais ir kūno neapipjaustimu, jis atgaivino kartu su Kristumi dovanodamas visus nusikaltimus. Jis ištrynė mus kaltinantį skolos raštą ir panaikino jį prismeigdamas prie kryžiaus. Jis nuginklavo kunigaikštystės ir valdžias, viešai jas pažemindamas ir jame švesdamas pergalę prieš jas. Niekas ten nesmerkia jūsų dėl valgio ar gėrimo, dėl švenčių jaunačių ar šabų, Visa tai yra būsimųjų dalykų šešėlis, o tikrinybė priklauso Kristui. Tegul niekas neneigia jums vainiko, pamėgęs tariamą nusižeminimą ir angelų garbinimą, įsigilinęs į regėjimus ir be pagrindo pasipūtę savo kūniškais samprotavimais, nesilaikydamas vienybės su galva, iš kurios visas kūnas, sanariais ir gyslomis aprūpinamas bei jungiamas vienybėn auga Dievo teikiamų ūgių. Jei su Kristumi esate mirę pasaulio pradminims, tai kamgi tarsi tebe gyvendami pasaulyje leidžiatės apkraunami nuostatais – neliesk, neragauk, neimk. Visą tai skirta vartojant pranykti ir tai yra žmonių priesakai bei pamokymai. Tie nuostatai beje atrodo išmintingi dėl prasimanyto pamaldumo, nusižeminimo ir kūno varginimo, tačiau yra beverčiai ir tarnauja kūnui patenkinti.